Molt bones, penya. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a l'edició 243 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radiodrama. Drama. arranca el pim-pam-pum, calor excepcional, ens estem tornant aquí als estudis del casal independentista i popular Can Capablanca, primers dies de l'estiu i estem que, que no, no, donem, no donem crèdit a aquestes temperatures. Com sempre, aquí al pim-pam-pum, el programa de música combativa de Radio Trama, començarem presentant a la gent que avui ens acompanya aquí a la taula. En primer lloc, el que no pot faltar mai, aquell que ens ho toca tot d'allò més bé, aquell que fa que això funcioni, que aquestes màquines responguin, és el nostre reverendo Tecles, és el nostre amic Rick. I què dius, guapo? Ei, eh, hola! pues aquí, amb un altre amic, el ventilador ben apropet, que està movent ara a dreta, ara a esquerra, i que ens dona una mica de vidilla, perquè això és un infern, eh? I ni així, i ni així. Però bé, bé, avui últim programa de Radio Terra. Sí, pels I... oients de Radio Terra, aquesta és la darrera vegada aquesta temporada que ens trobem. Però amb les mateixes ganes de sempre, com si fos el primer. I tant. I vinga, i Música, Clar música sí. tope. I tant, continuem amb, amb les presentacions. A la seva banda, el que tampoc pot fallar mai, tot i que la setmana passada no hi era i el vam trobar molt a faltar, el que posa els temes no més espaterrans, el que fa rebentar els ciments de Can Capablanca, és el nostre estimat Manolaco de Barberà. Què dius, guapo? Què tal, penya? Doncs tornant aquí al pim-pam-pum, podria dir que estic molt bé, però la veritat és que estic com borratxo de, de calor, sort del nostre company ventilador, que com diu el Riqui està aquí dreta i esquerra, donant-nos una mica d'aire. Perquè no, el que jo hauria portat la turbina aquella que, que hi ha allí ben grossa, eh? però bueno. Mireu, sí, sí. <laughs> mireu fa tanta calor que, que la setmana que ve hem decidit que no farem programa aquí. Ens traslladem d'espai de, i de dia perquè la setmana que ve, el dia 28, dimecres 28, obrirem el Parasol, aquest cicle de concerts a la fresca de Can Capablanca i ho farem per tot l'UAL amb un no espectacular de, del Sigelpa. Ai, el Sigelpa, eh? Sigelpa ja van venir un cop, la, ho van partir, la gent del casal ens va dir aquesta penya de ben a prop, seguiu-los de ben a prop, i és el que hem fet, els hem seguit de ben a prop, i a la primera que hem pogut els hi hem posat un escenari, els hi posarem un escenari aquí al costat de, de, del casal i, i ho partiran força, ja ho al veureu. Al final es sap si és aquí davant mateix o, o no sabem si és a la, la Rambleta aquesta nova que han fet o, no o és davant del casal, no, no, no m'ho han dit. Però... Ja ho direm, ja ho direm quan ho sí. tinguem clar. que en sigui, la, la petarem forta perquè promet ser un programa ben especial, farem una mena mena de programa especial de, de l'estiu, la gent del Pim Pam Pum, un programa curtet, i després ja ja donarem pas al, al bolazo de, del Sigel per la banda engarenca de, de Punk Folk que, que la parteix. Uh, que ah, bé, eh? que bé. Quina forma de, de començar l'estiuet aquí amb el, amb el Sigelpa. Estem gairebé acabant temporada perquè s'apropa ja l'estiu, encara farem alguns programes però, però el, el del Algun 28 serà, serà molt, molt especial. Sí, a més seguim no, amb aquesta relació d'amor amb, amb Sigelpa que hem anat desenvolupant durant tot aquest curs eh, i quina, Tenia, quina millor manera. Teníem no? ganes de portar-los amb tot l'esplendor, no? Sí. perquè els havíem tingut en format reduït, en format entrevista, però no, no amb tota la banda, a l'aire lliure... Sí, sí. I amb qui també tenim una relació d'amor, eh, incondicional a més, és amb els Maya Players. Sí, <laughs> aquest, aquesta, aquest, aquest grup de DJs de, de Barberà que, que la parteixen, fan, fan venir molta set, com ens diuen Damo set, és veritat que donen molta set i porten molta, molta jarana. A més a més s'han atrevit a, a fer una cançó per elles mateixes, o sigui que l'han creada. Una cançó, no? Un videoclip. Un videoclip. De videoclip. Sí, sí, sí. Cançó espectacular. Cançó videoclip espectacular que, que avui en primícia tindreu aquí el, al Pim Pam Pum. Sí, sí, videoclip a més gravat a les 4 de la tarda amb una bona taula plena de birres, de sí, Jagger, sí. de tal i qual, allà ambientant. <laughs> Sí, sí. Festivalaco. Clar que sí. Mireu, per aquelles que no sabeu, el Pim Pam Pum és un programa de música combativa que barreja estils diferents, com poden ser el hip-hop, el reggae, l'esca o el hard rock, i i també toca polítiques, eh, toca temàtiques perdó, polítiques i socials. Eh, sense massa dilacions, em sembla que començarem a obrir foc perquè si no se'ns tirarà el temps a sobre. El primer que, que començarà per Diola és el Ricky. Ricky, què portes avui per començar? Bé, jo porto una estrena aquí al Pim Pam Pum, és el Renato a l'aparato. Oh, uh, aquesta penya la parteixen molt, eh? Bueno, és un cantautor que, que té altres grups, he, he vist per allí que és, és membre dels FOAM, com a, mm -hmm. puntets entre les lletres, mm -hmm. l'acrònim, FOAM i Mosqueperres també. Mm -hmm. I això que fa ell, doncs així amb la guitarreta acústica i fa cançons, les, no l'he escoltat tot el disc, però en té més una l'Albert Rivera i aquesta altra el Mariano, que em va fer molta gràcia i, i bueno, Ei, companys, sense oblidar de saludar a l'Eric, que possiblement ens estigui escoltant, que és el nostre company de llibres combatius, que avui no ha pogut estar aquí. Eric, tio! Eric, tio. Mira, mira que no venia avui. mes ve al especials, se'ls guarda y diu... <laughs> Sí, sí, ah, ell que es Dime crees que ve no fallará el, cabrón eh? <laughs> Pues bueno, va. A Marianico. Comienza una miqueta de musiqueta. El Renato del Aparato ens presenta Mariano. Rajoy, Rajoy, qué chorrada dirás hoy Rajoy, Rajoy, qué chorrada dirás hoy. Para mí ser presidente del país es la pera. Ni a Hitler ni a Stalin les han nombrado personas no gratas en Pontevedra. Exportar es positivo porque vendes lo que produces. Los españoles son muy españoles y mucho españoles. Rajoy, Rajoy qué chorrada dirás hoy. Rajoy, Rajoy, qué chorrada dirás hoy. Me gustan los catalanes porque hacen cosas. Cada día para desayunar me como un kiwi. No pienso dar ni un solo euro a los bancos. Y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Rajoy, Rajoy, qué chorrada dirás hoy. Rajoy, Rajoy, qué chorrada dirás hoy. Un plato es un plato y un vaso es un vaso, porque viva el vino. Un plato es un plato y un vaso es un vaso, porque viva el vino. Rajoy, Rajoy, qué chorrada dirás hoy. Rajoy, Rajoy, qué chorrada dirás hoy. <laughs> bueno, per començar una mica refrescant, no? La... Renato al aparato i su hit Mariano. Brutal. Brutal, tio, brutal. O sigui... Clar que sí. También es que ens ho posa fácil el señor presidente que tenim aquí. Yo eh? Sí, jo, que el Renato, si si s'espavila, encara podrà fer una, una segona, tercera i quarta part d'aquesta cançó amb, amb els nous, sí. amb les noves pífies de, Marianico. Que explique la PM un rato que... Podrà fer un EP de, Mariano. la, última de um, mejor no sé qué para su beneficio político Es tremenda, es tremenda. Eh? la, cara del Pablo después que diu... Eh, ¿Qué dicen, eh? I el més bo és tota la, tota la tribuna del PP aplaudint. En plan, ole, <laughs> claro que bravo! Sí, claro, Molt que bé. sí. <laughs> claro que sí, Mariano, te lo mereces. <laughs> Ai, quantes alegries i disgustos que ens dona aquest home. Sí. Mare que el va parir. Mai millor dit. Bueno, bé, guapa per començar, excel·lent la proposta que ens ha portat, ben divertida, des de, des de Renato a l'aparato. Ha sigut la, la primera bala que ha tirat el mestre Tecles, ara és el, el Manolo que començarà. Amb què començaràs tu, guapo? Mira, començo amb un altre cantautor, Uh, des de Carabanchel porto el Paradoxus Luporum, que ja ha sonat Ei. alguna vegada per aquí, i ara ha fet uns quants, uns quants vídeos així nous, i us porto un tema molt, molt guapo, que és com una, una mena de, de poema també, com tu, Ricky, vas portar fa poc com una sí. mena de hip-hop, poema, no sé què, no sé quant. Sí, era més aviat un res, re, recitar un poema sí. música, musicat, no? Pues és una mica aquest, aquest rotllo. És gairebé tot el tema instrumental, molt molt bonic, la, la veritat, i es diu Experimento. Vinga. Vinga. Este reflejo que observa lo lejos, camino perplejo, indeciso, inseguro, en apuros procuro romper con los muros oscuros que auguran pesares futuros, silencio, respiro, me hundo, amanezco, suspiro, me estiro, resisto, revivo, pervivo. Querría querer que quisiéramos ser algo más que cabezas errantes y aunáramos fuerzas unidos al viento sin miedo, marchando conjunto adelante ya se largó la esperanza y tu piel se marchita cual flor sometida al calor. Tus anhelos de ayer son los pelos que hoy se desprenden y caen como cada ilusión. Querría querer que quisieras creer que se puede volver a creer volver a creer. Convertirse en aquel que algún día trataste impasible de ser el tiempo, no existe el fracaso, es un cuento. La vida ofrecida es tan solo el momento y depende de ti que mantengas el rumbo, construyas tu barco y navegues con fe. Yeah. Tranquileta, però... Que solemne, eh? Sí, sí. <laughs> sí, sí. Era, un experiment, eh? era un experiment, però estava, estava ben fet, eh? Estava molt ben fet, sí, sí. A nivell musical, les guitarres ben posades, tranquil·leta, però, però molt xula, tio. Molt ben gravada, sí, sí. Doncs sí, ara ha tret... M'agrada algú... que, que m'hagis dit que, que aquesta penya està en marxa i ha tret coses noves? Doncs sí, ara han, han gravat un tema amb la Sílvia Tomàs. Ole, oh. ole. Que ja, ja el portarem. Clar que sí. Excel·lent la Déu proposta la Sílvia, de Manolo. Eh? Que eh? estava amb, no amb tot Cristo. Sí, sí, sí la, la Sílvia va fent col·labores a tort i a dret. Sempre a part del fe... seu propi disc, sí, sí. no para de fer col·laboracions, increïble. Molt bé, més música combativa, continuem amb aquesta primera ràfaga, uh, ara em toca a mi. Uh, mireu, Què portes? A veure. Mira, porto una penya que, que abans parlàvem del Parasol, que el primer l'obrim nosaltres amb el Sigelpa, doncs el segon crec que és, el 5 de juliol, aquí també a Can Capa, el Parasol portarà una penya que són el CCTR, és una penya de Galissa, i eh, em va arribar un, un whatsapp de, del Francesc, un col·lega de, de Girona que em deia que té un col·lega que coneixia tal, aquesta penya que... i jo ja els havia posat i pensava, que aquesta penya ho fan guai que venen aquí països catalans, que a veure si els hi busquem vol i tal i vaig començar a enviar també whatsapps a col·legues i tal i al final venen, venen aquí a Sabadell, Hòstia, venen... que bé. Ja, em va fer mogollon, mogollon d'il·lu, la veritat que sí. Ai, ai. Clar que sí. Aquest... Mira, el CCTR és aquesta banda de rap combatiu de Galissa amb, amb Pirola, eh, Garxu i, i Petrovski. És un tema que es diu A volta de l'UA, que a més el fan amb la Marta Espinosa, una cantautora madrilenya amb una veu, ja veureu, ben, ben guapa, i és un tema extret de, de les aspiracions, aspiracions eh, mínimes eh, urgentes, eh, que va sortir el, aquest 2017. És un tema que dedico especialment a la meva estimadíssima Noelia, a la meva companya de vida, que sempre li envio des d'aquí un padonet i una cançó. Vinga. Vinga. Frías como estradas hai nas túas pernas Que percorro na procura dunha vida eterna Me o na caverna Siluetas tan informes Son me queda chorar como fan as que son fortes Como verme que se mete dentro da froita madura Quero paz, soñar cun refuxo nesta noite escura E crepar coas túas ataduras Trazar un plan de coitados para curarnos as fisuras Atopa a túa cara nos recunchos da cidade Trobo nesta soidade Versos pola imensidade da distancia entre nosotras neste mundo que separa máis que nada que nos une nun segundo Collo tren, Ábrete manos ollos Penso na mañá e nos indres que son nosos nin de teu nin de meu e con nomes propios Cun valor incalculable no carreiro sinuoso Protexeme da bate que nos soportais Prometo liberarnos do que doe dos quizais Mas non creo nos milagres, tampouco no porvir Só creo na lembranza cando deixe de existir Tamén creo en ti Desfrutando cada punto coma Refutando cada axioma Nun sorriso que agroma neste instante No xicante dunha cora Colla miña man e o mundo a la fora Para que la mentra... para seguir contigo adiante As veces me valente, pois parece suficiente que se seamos diferentes Mais xuntas ingobernables As ganas de apertarte non hai dispersión que as fre Ni unha opción ceder por moito que nos disparen Non existen normas das que queren impoñer Que a arte de querer se sostén na liberdade Ir de viaxe a Cuba e onde ti irás chegar Se un día nos encerran lembrarí eses momentos O reflexo nos teus ollos do poder popular os corazóns conectarán entre as de Sendeiros paralelos pero que se sean distintos Andar sempre no mesmo xa non lleve xo sentido Ainda que nos separemos seguro que coincidimos Cruzarémonos nas rúas porque sobran os motivos Somos forza e rabia, somos pura alegría Se esquecemos a tenrura, pechase toda a saída Chegamos ata aquí grazas a mesma utopía Que neste mundo amare, alegar a rebeldía Non mires cara arriba que ainda que vai a chover Se ao final imos ser cinzas a voce que imos arder Que manter a chama viva non xa cuestión de fe Pero todo va y ven, no me agobio, improviso. Robamos centímetros, solo nos quedan tres. sinto atrás de mí, o rozar de tu apelo guión desbotado. Una peli inconclusa, en la asustada. En el club de la lucha, es un mentir. decir que todo irá ben Pero me comprometo a non mentir no querer Sen falsas promesas, nin xogar o que non son A dialéctica está aí, non lle escapa nin o amor Non é pesimismo, nin rachar a ilusión Vai de afrontar con respeto toda decisión Sen agochar a dor, nin as contradicións A cabeza está aí, pero non nega o corazón Superamos a noite con lebra levosía Camiñamos agochadas na batalla clandestina Construímos un refugio en cada misión No medio de acción Vamos, Amosamos convicción, non sei onde estaremos Cando conquistemos todo o que queremos Pero sei, pensarei Naquela guerrilleira coa que tanto soñei claveles sin una excusa concreta. Repoblamos los cañones de todas las escopetas para demostrarle al mundo, sin perder el rumbo, que solo estos versos van cargados de futuro. La veritat és que tenen una delicadesa excepcional i em fascinen les bases, sigui dit. Que maca, Isma. Sí, sí. I brutal la veu de la, sí. de la dona que canta. Marta eh? Espinosa no, no la coneixia, l'he conegut a partir d'aquest tema i sí, sí que és veritat que li han de fer un ull perquè cantautora madrilenya amb aquesta veuassa pinta molt bé, la veritat. I que contenta deu estar la polluela, no? Tio, Clar que dir, que dediques una, una de temascles que una... és massa. Sabeu, això és veritat, eh? Quan, quan fa temps que li dedico molts temes, agafo i faig un recull perquè a cada tema poso un OE. Aleshores sé, sé quins li he dedicat i faig un CD. I és, és, és molt guai perquè tens temes com aquest segurament i altres ben xulos. Sí, és ben xulo. I, eh, bona música, bona música. Clar que sí. Bé, Isma, Celebro que us hagi agradat. Eh, era una proposta per començar també tranquil·leta. Eh, això és el Pim Pam Pum, en la seva edició 243. Eh, encetem la segona ronda, que ara va el Riqui. Què dius, guapo, què, què faràs? Què faré, què faré? Porto... M'has d'ajudar, Manolo. Em sembla que va, la vas portar tu a aquesta penya. Són la, les que te calles? de per qui Barna, em sembla? Um, diria que sí, diria bueno, que sí, no però sé si ara mateix no també recordo. eh? algú o vaig o, portar? per potser va ser tuisme. És no que sé. abans m'he mirat si havia sonat i he vist que algú havia, havia portat... Que te calles, no? Que te calles. Sí, jo, no, mi em sona bastant. Ah, tot amb K, no? Que sí. te calles. Pues en, eh, en aquesta ocasió porto una cançó que està eh, en un disc, però en aquesta ocasió està gravada en directe, però no, no és un, ben bé un concert, estan com en una sala... És hip-hop, no? O no? O estic jo ara confós del grup? Sí, més, sí, sí, sí. Mira, ja veràs que són les que te calles acompanyades de la otra. Hòstia. Eh? Que també és una, un fitxatge que tenim aquí, el pim-pam-pum, tiro fijo. Pues ja veureu, és una cançó preciosa que es diu Essència. Uau. Wow. de energía que viene de las entrañas, de las entrañas, esencia de energía que viene de las entrañas, de las entrañas, una fuerza que te impulsa y te frena, una balanza que equilibra y se compensa, donde se encuentra una fuerza que te impulsa y te frena, una balanza que equilibra y se compensa. Donde se encuentran, donde se encontrarás. te calles. Quina baralla, que, otra. quina baralla que hem tingut fora de micro per veure si era... No, evidentment el que s'ha sentit no era hip-hop. Ha tingut algun rato de hip-hop no? durant la cançó, cap al final. Però sí que és veritat que una cançó que va portar el Manolo era... Sí, a veure, fan majoritàriament, ma, o sigui, majoritàriament fan hip-hop aquesta sí. penya, però... Però això no, això era més rumbero. Però no estan, limi, no estan encasellades allí, no? I tant. Sí, no, amb aquestes bases de rumbeta per fer el que els vinguin gana. Sí, I tant que sí. Tant. <laughs> Igual te frien un huevo que te planxen una camisa, clar que sí. <laughs> Molt bé, molt bé, molt bé. Més música combativa. Seguim aquí en directe als estudis de Radio Trama. Estem molt contentes en aquesta darrera edició per Radio Terra. Segueix la música combativa. Ara és el torn del Manolo, que tira la segona bala. Doncs sí, una, una mica més de, de hip-hop. Uh, en aquesta ocasió des de Buenos Aires. Uh, són el Marcos i el Brian. Primer viatge cap a... Primer viatge. Ja saltaste. Boludo. Doncs això són el Marcos i el Brian, que tenen nom com si fossin d'aquí, de, de la plaça d'aquí al costat. De Miami. <laughs> I venen amb la col·laboració de la, de la Sara Eve, Olé, que, que aquest aquest estiu està fent gira per aquí, a més. Sí, la ah. veritat és que té un munt de bolos. jo he escoltat veus a que ve a tocar Ripo, però ningú m'ho ha sí, confirmat. jo també ho he sentit. Que no per festes si... de Ripo segurament sí que ve, però encara no se sap perquè no ha sortit cartell. Bueno, eh, esperarem que sí. Ah, i tant. I, I tant. Reus, porto... Seria un pepinot. Eh? Home, seria sí, un pepinot, sí. sí. Oh, jo espero que sí. Doncs Reus, porto un tema que es diu Gatillo. Gatillo. Los mismos de siempre, dedicado para el mono, siempre presente, y todas aquellas víctimas del gatillo fácil. Desde el barrio para el mundo, barrio Mitre, Brian y Marcos. Shit, man. Argumentado en la calle como el gatillo fácil. Vos que sabes si de afuera vos no lo ves. En el barrio el pensamiento se vuelve más ágil. Son decisiones crudas y frías muy a la vez. Si en pueblo le ofreces toda la calma y paciencia. Sostenido por mentiras que ni vos te la crees. El pueblo se va a levantar con más violencia. Por las mentiras, e injusticias que le ofreces. Realmente voy caminando entrando al pasillo. Pillo de que la policía no jale el gatillo. Y en mi mano empuño un papelillo. Así fumar de lo mío y rimar bien una bala más es una vida menos. Un allanamiento y un alma se fue para el cielo. Corridas entre tiro, gritos y mucha sirena. Apretarle el gatillo y robarle la vida a cualquiera. Ahora lo que queda es el presente, vivir lo que uno siente y tener hasta la frente. No todo aquel que corre tiene que ser delincuente. Somos figuritas de ese álbum nuevamente. Ahora lo que queda es el presente, vivir lo que uno siente y tener hasta la frente. No todo aquel que corre tiene que ser delincuente. Somos figuritas de ese álbum nuevamente. Por todos los pibes y pibas desaparecidos en democracia, presentes, ahora y siempre. Brian y en un calvario, el barrio de escenario, corrudo que te paran cuando no es necesario. fíjale que te arma un expediente imaginario y nosotros seguimos que no traten de otario. La vida es cruda, algunos nos censuran y están lo que piden, un poco de mano dura. Pero acá no se trata de vencer, sino de comprender que los pibes del barrio queremos crecer. Los que no pudieron, al menos lo intentaron, los que lo han pasado, sí pueden recordarlo y yo estoy acá tratando de contarlo. No sé si para ustedes es difícil de imaginar. Ahora lo que queda es el presente, vivir lo que uno siente y tener alta la frente. No todo aquel que corre tiene que ser delincuente. Somos figuritas de ese álbum nuevamente. Ahora lo que queda es el presente, vivir lo que uno siente y tener alta la frente. No todo aquel que corre tiene que ser delincuente. Somos figuritas de ese álbum nuevamente. mi vida es como un antro. Centrado en el caso, mi territorio lo resguardo. Gritos de hipocresía, yerba buena y mala vida. Mirar la sonrisa de mi barrio es mi salida. Un uniformado no puede sentir el miedo. Y más en esos casos donde se impone vida en juego. Vivimos en la lucha, conscientes a militar. No aguantamos más el exceso de autoridad a pleno cada mínimo segundo. Tratar de estar bien, aunque no trate mal el mundo. Volver a estar tranquilo en mi barrio lo que pido. Sin ser señalado por un ficar resentido. Ahora lo que queda es el presente. Vivir lo que uno siente y tener alta la frente. No todo aquel que corre tiene que ser delincuente. Somos figuritas de ese álbum nuevamente. DJ J, Gonzara en la casa. Ryan y Marcos. Nunca más. Yeah, yeah, yeah. Y a Marcos y Brian a la sala de B. Mucho flow, eh, ahí. Bastant flow, sí. Saltando el charco ya con un poquito de flow ahí ben pujat. Ben guapa, ben guapa. Doncs sí, estarem atentes a aquesta gira de la, de la Sara Eve i esperem que vingui a, a Ripo, que per lo que he escoltat ve un cartell a Ripo sí. Eh? d'aquests importants. Se viene buen cartell. Sí. Clar que sí. Molt bé, fantàstica la proposta del, del Manolo, com ens agrada jugar amb la música, com ens agrada buscar allò que sembla que no existeix. Mira, jo us porto una banda, és una banda que em fa molta il·lusió també presentar-vos, és el primer cop que passen per aquí pel Pim Pam Pum, és una banda d'amics, són els Doble Filo, aquest grup de punk format a Barcelona el 2016 amb l'Albert amb Gran, que és el nostre col·lega de Barberà del Vallès a la guitarra, el José al baix i els crits, el Tico als altres crits i el Fran a la bateria. Sí, aquí criden, ja veureu que criden. <laughs> És veritat, se m'ha oblidat dir-vos que tot el flow se m'ha la merda, eh? <laughs> Sí, sí, sí. sí. Bé, bé. Sí, bé. sí. Els doble filo Aquí ens no... agraden els canvis de registre així sobtats. Així és. Els doble filo no s'estan per, per hòsties i, i van, van, van, van forts, ja veureu. És una, és una demo que es diu com és, doble filo, que la van treure fa, fa poquet, aquest 2017, i és un temazo que es diu parlant.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 esperat de cop i volta, eh? Isma? Quina bueno, sorpresa, eh? No, no m'ho esperava, no m'ho esperava. I van molt forts, la veritat ara, és que tenen... Ara he de dir que m'has deixat una mica fora de joc, perquè jo vinc com... Bueno, és un... de fet és un tema que t'encantarà. Són una penya de Mollerussa, tot i que ara la seva seu, segons posa al, a les xarxes, ara són de les Garrigues, però bueno, la meva terreta, jo vaig... Són de per allà. Jo em vaig criar allí Mollerussa. Són els Capricho, és que no sé com... Infusion Band. Infusion Band, bueno. Infusion Band. Te l'aprens, no? És el seu sub subtítol, amb Z, Infusion Band. El tema es diu Ja ho saps. És una cançó com d'aniversari, de fet, si escolteu la lletra. Sí, eh? Però bueno, més enllà d'això, és una cançó d'alegria i de és una festa. bon rotllo. Bé. Vinga, de l'ahir. Ja ho saps. D'aquest 2007 mateix. Que avui és un dia molt especial, ja ho saps, ja ho saps. I encara que ens trobem lluny, ho celebrarem junts. Perquè jo sento que estàs a mi, que estàs al meu costat M'ho imagino tot tancant els ulls, la festa ja ha començat perquè avui fas anys i com t'hi has apareix a somriure, disfruta de tot el que et queda de dia, desprèn alegria. Perquè avui ja ho saps, ja ho saps. Petits instants que li hem robat al món, com l'altra nit a un bar. I encara que el temps es vagi ocupant poderosament de mantenir-nos separats, celebrarem tot allò que hem viscut i tot allò que vindrà perquè avui saps, ja ho saps. Ole, tio, ben escaquejada, guapíssima el tema. déu nhi Com Clar se venien sí. per arriba, eh? Ben guapa, ben guapa. M'encanta trobar música de la meva terreta i portar-la cap aquí. Sí, a, sí. a mi m'ha recordat molt a, a la gossa a sorda. La gossa, sí, sí, sí. Tot i ser de, de Lleida i els altres de Pego, però sí, sí que és veritat que donava molt el pego com a gossa sorda. <laughs> Fàcil aquesta. No, molt guapo, molt guapo aquest escà ballable, molt reconeixible, amb sons tropicals i, i engrescadors. Molt guapo, molt guapo, sí. excel·lent. Sabia que t'agradaria. Tant de bo algun dia fem algun bolillo aquí, d'aquests que de tant, en, de tant en quan podem... I els porten cap aquí. A... I tant, ojalà que sí, això seria, seria bona senyal. I què? Cap on va això? Doncs, Cap on va, Manolo? Segueixo per Amèrica Llatina, amb, eh, des Com de no? Guadalajara, per, Jalisco. Per què preguntem? Sí, seguim una mica més, després ja tornarem cap a, Aquesta mina cap a Barna. inesgotable. Porto un grup que ja, ja és la segona vegada que, que els porto, són Los Gargas, una banda d'esca eh, amb un so, ja veureu, bastant, bastant classicon, no, no classicon d'esca, però ja veureu a què em refereixo. I porto el tema que es diu Perro Policia. Fom-li! mazarranga no per la vena. Gang, gang, gang, gang, gang, Sí, Manolo, així m'agrada. Així sí, tio. Bé, Increïble. no? Increïble. Increïble. Ballaruca espectacular, pujats a sobre de la taula, donant-ho tot. Hem entès perfectament el que volies dir amb clàssicon, sí, clàssicon. Sí, sí, sí. sí, que no era ska, no eren els specials o els escatalais. No. Era... Però era super reconeixible, era molt reconeixible. Era aquesta trompeta allà... Sí, sí. L'ha patat. De moment, de moment, Tenim el temacle de, de la, el, el de la vesprada, de, sí. com a mínim de moment, <laughs> eh, per, però, però encara no han arribat de Media Players. Ahí lo dejo, eh? Sí, sí, Ahí lo dejo. Encara no han arribat de Media Players, que ja veuràs com vinguin. Molt bé, més música combativa, seguim molt contentes de que ens escolteu en aquesta edició 243. Ara arriba una banda també nova, la primera vegada que passen per aquí, els hi donarem la benvinguda. És un pedazo de banda. Em fa una... por que després dels doble filo, ara ja que portaràs, ara això ja, és despeina ja eh, ojo, això. Eh? No, no, no, no, no, ja veuràs, ja veuràs. Són, són una penya... És una banda jove, es diuen Libertat Condicional, LKZ, era Caseta, eh, banda jove de rock trompetero de Banyeres de Mariola, a Alacant, a la província d'Alacant. De, de a la comarca, perdón, de Alacant Uh, eh, amb, el Nacho Rock, amb el Chechu Rastaman, amb el José Guardiola, el Zoe Baldo, el Carlos Alonso i Alejandro Chispa, a més de l'Adrián Cirera. És un tema que a més no venen sols, venen amb el Costa, de boicot. És un tema des d'un oh, que han tret... Sí, ja, ja veureu que van molt forts, van, bueno, ho, ho diuen força bé, eh? rock trompetero els defineix bé, van <laughs> ràpids i, promet, i amb trompetes. Sí, sí, ràpids i amb trompetes, ja veureu. Des de l'LP Acció en Reacció d'aquest 2017, un temazo que es diu Visto así. Es igual, me es igual lo que puedan decirme. Podré robar durante cuatro años ¿Qué más. Da, ¿Qué más da si volverán a elegirme? Son gilipollas, solo tengo que fingir. Que les doy, que les doy, que les doy lo que quieren. Son como ovejas y yo soy su pasto. No querrán, no querrán, no querrán cuestionarme. Pues son ovejas y conocen mi bastón. donem pas a la secció informativa del programa. El primer acte és el 27 de juny a les 4 i mitja de la tarda a la llibreria Barbaga La Raposa, que és al carrer Tapioles 47 del Poble Sec, amb, que hi haurà un taller pràctico experimental d'ejaculació i pròstata per a conyos eh, impartit per la Diana Torres. Eh, això, inscripcions a pornoterrorismo.gmail.com molt bé, i un altre acte, la Rebella de Sant Joan, organitzada per la gent de l'Aresta, Ripollet, eh, al Parc del Brullador, al Parc dels Pinatons, espai lliure de discriminació, a partir de les 9 del vespre, sopar de traje, després hi haurà actuació dels Diables de Ripollet, i, i després a partir de les 11 nit de PDS amb FM Musta, Underground Session, Escalivada, PD, PD Escar en DJ Love i DJ Supra. La gent del local i de, i de l'Aresta i de diversos més, llocs més eh, és la gent que organitza i allà estarem per fotre el boi millor de la música combativa i festiva. El següent acte, 40 anys de lluita per l'alliberament LGTBI, continuem fent nostre al carrer el 20, a partir del 28 de juny, Dia Internacional per l'Alliberament LGTBI a Barcelona. Eh, això, com dèiem, 28 de juny, acte central al Palau de la Virreina, a la Rambla número 99, i l'1 de juliol manifestació unitària a partir de les 18.30 a plaça Universitat. Després hi haurà festa popular a les 9 a plaça Universitat també. I el següent acte... En quan salti, en quan salti de cartell, el següent acte serà el concert del Canyatapa del Parasol 2007, aquí al Casal Can Capablanca, amb concert de DZR el 5 de juliol a, a la partir de les 7 de la tarda, aquí, aquí mateix al Casal. I més actes dins de l'agenda, aquest és un altre, un altre acte indefallible, Grande. impressionant, el, el pedazo de, de cartell que ha sortit del polvorí, 15 anys, mm, revolucionant la festa major a Cardedeu, festa major autogestionada de Cardedeu al polvorí, Eh, que de l'11 al 14 d'agost a la plaça de Sant Joan, plaça de l'Ajuntament, doncs portarà un munt d'activitats i, de, i de bolos. Vindran de Penguins, Sigelpa, Statu Coniam, vindran els Frac, eh, Libits, el DJ Escari i el de Love, a les Braves, la Mulata, Reggae per Xics, de Oli, Revenja de Barberà i Maldonados, eh, a més d'Enriqueta Sound System i moltes més coses. 15 anys de cada 10, no ho fan cada dia i, i la veritat és que serà un dels bolos de, de l'estiu, sens dubte déu nhi aquest polvorí. També el 14, el 14 de juliol, festes alternatives del Raval amb, concert, amb concerts a partir de les 9 de Doble Filo, eh, Natizo, 2084 i Batec.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 Molt bé, més música combativa en aquesta edició 243. Molt contentes que ens escolteu, molt contentes d'estar setmana rere setmana aquí darrere de, dels micros. Què diu, Riqui? Amb què continuem? Arribem a la part central, això no ho hem dit. Comença la tercera... Sí, la tercera? No. Sí, tercera. Tu, ah, sí? Ah, no, quarta, no, quarta, la quarta ronda. Comença la quarta, ronda. Sí, sí, passem ja de, de la meitat del programa. Just, just l'Equador. Portem sistemes cadascú, jo ara tiraré el meu quart i, i sí, com més tradicional aquí el pim-pam-pum, tot i que l'Isma avui s'ha adelantat <laughs> una passada, però perquè com és avui... <laughs> perquè portem els media players al final. Va, i... Això va com va. Clar que sí. Però bueno, com és tradicional, quan arribem a la meitat comencen les guitarretes i jo pues, així ho faré. Després d'aquell de, grup pas de Mollerussa que us he portat així més suavet i més d'estiu, ara ja porto les vulpes. Hòstia, yeah. les vulpes! Les vulpes que tot i que són una banda mítica i tal, aquí el Pim Pam Pum, si, us, si, fix, si busqueu a veure quines han sonat i quines no. han sonat no, tantes. No han sonat tantes, no. I jo n'he volgut portar una que és una passada, es diu... A veure... Jo les mando a la mierda. <laughs> Pim pam pum. Rock and roll. Oh, Rock and roll, eh? Clar que sí. Però ben fet, eh? així contundente com, bueno, com, fan, com fan les volpes. Impressionant. A tots ens sona, eh, no? Aquesta... És que jo no... N'estic segur que això és una versió d'algo, però sóc incapaç de, de dir de què. Jo també he escoltat i em venien com dues cançons al cap, però no he sabut treure l'entrellaç de tot, vaja. Així que... Ahí queda, l'aire, a veure si la legió de fans que ens escolten, sí, algun d'ells algun d'ells ens diu pel Facebook o per on sigui. Que potser no, eh? potser és una cançó seva i només seva i que no ve d'enlloc, però sí, a nosaltres bueno. ens sonava molt que alguna cosa més hi havia aquí al darrere. <laughs> Doncs sí, serà l'enigma de la setmana del Pim Pam Pum. Va, Manolo. Després d'això, una sorpresa me la tenia ben callada. Deixa-ho anar. Sí. Doncs sí, mireu, per tu... Avui Barberà la peta, no?, el Pim Pam Pum. Avui, sí. Vaya Veia festa mira, major sí. que us esteu marcant allí Barberà. Hòstia, el divendres serà molt gran, eh? Sí. El divendres us recomano molt. Jo crec que es, es patarà prou. A veure si arrastro algú de Terrassa que, que Que cabrons, dissabte tindré allà tots els despojos humanos de la noche anterior <laughs> resacosos con cara de què me vas a container? <laughs> De què me estàs container? Doncs mireu, porto, porto uns companys, uns, uns grans amics, són els Casparrata que enguany fan 20 anys i avui pues, he pensat, que aquesta penya fa 20 anys. S'ha de celebrar. S'ha de celebrar i a part toquen la setmana que ve allà a les festes, el, el divendres. Eh, però això no és sorpresa, eh? Això no és sorpresa. uh, <laughs> faran el pregó de Festa Major, que jo recomano molt que no s'ho perdeu, perquè els que parrata quan els, es que a xerrar... El mm, de Festa Major, és un, eh? Pot ser és un monologo eh? del Rubianes. Pot ser, un, pot ser important, sí. I res, com que feien 20 anys així, uh, volia portar un altre tema, però m'ha sortit aquest, que es diu Bienvenidos al futuro, que, yeah. que bueno, bé, sí, bé. Si, si recordeu quan, quan éreu, no? quan el de Devoto, l'Albert i el Joan éreu xavals i tocava ballar a la romànica, pues us dic Bienvenidos al futuro, del fracaso está cantado, ahí van. Venga, de Mazarranga no. parat a fer una bèstia aquí al Pim Pam Pum? Sí, com sempre, aquests. Eh, esperem també que vinguin un dia, que ja ho tinc mig xerrat amb alguns d'ells, a fer-nos un, per què no, una segona, no sé si li diria entrevista o tertúlia o, o, o el que sigui, Té molt, uh, té molt bona pinta això que dius. I el que seu 20 aniversari. I que treguin les coses que tinguin a la recàmera. I a més, ja... jo tinc, jo tinc allà unes notícies que no diré perquè no sé si són d'això, les diré fora de micro, però, però algo hi ha per allà. Alguna alguna cosa hi ha. hi ha. Clar que sí, home, és evident, és evident. Sí, sí. Moltes ganes. Penya, segur que tenen moltes ganes de, de dir coses. Ja es nota ja que tenim moltes ganes també nosaltres de que treguin alguna cosa. <laughs> Evidentment, molt bé, guapíssima, guapíssima la de Casparata, un trallon aquí al pim-pam-pum, encara està tremolant els ciments de Can Capa. El Manolo, no? No, no podia ser un altre. Més música combativa, això no s'atura, seguim en aquesta edició 143, ara porto un tema zarranga, no? ja veureu, són els Boicot, la mítica banda de punk madrilenya, formada al 87, Joder Sí. Doble ració, perquè abans el cantant el estava en una sí, col·laboració. Sí, no? sí, sí, amb, amb Libertat Condicional era la, la, la col·labora que feia el Costa i el Costa mateix amb els boicot... Doncs... Sí, doble, o sigui, sí, sí, és sí. d'aigua i volta això. Eh? Exactament. Brutal, tio, molt bé. Sí, m'ho he fet venir així. He pensat, <laughs> bé, bé, bé, aquestes què són no? bones. Els Libertat sí. Condicional s'ho valen molt perquè la veritat és que la peten molt i els boicot no, no els presentarem massa. Sí que direm que és una banda caracteritzada pel compromís social i el missatge polític. Són l'Alberto, el Costa, com dèiem, el Gras, el Juan Car i el i el Chiquitín. És un tema que han tret eh, aquest 2017, és un tema que eh, és un videoclip i un curt alhora per tal de... Espera, que us ho llegiré bé. Eh, la banda madrilenya el que ha fet és eh, implicar-se en la recuperació de la memòria històrica amb aquest doble treball, com dèiem, pel·lícula i videoclip, i és un, és un tema zarangano que no té desperdici, que es diu Jarama. Enjoy. Ahir han estat els boicot, eh, esperem que us hagi agradat. Què, nois? Com, com no? heu vist guapa, això? I també vaig veure el videoclip i ben guapo, també. A mi és que tot el que sigui fotre-li l'acordió la, i una miqueta així de, de punk folk, ja sabeu que em tira molt i... <laughs> Són aquests típics grups que porten... A veure, antanyo van ser tota una institució i, i avui en dia pues, ens tenen... Clar, te fan els clàssics, que et porten una nostàlgia Clar. brutal... I, bueno, no, però van traient. Jo els comparo una mica amb, amb un Fermín sí, sí. o gent així que, que, clar, tenen cortat-ho, però que treu ara, per exemple, l'altre dia vam posar una cançó del, del Black is Belch, aquest, que, que sí. i també també està ben guapa, vull dir que sí. no, sí, so, sí, no seran els clàssics, no serà Sarri, però, però bueno, també també mola. I amb els boicot passa semblant. Porten la tira d'anys aquesta, eh? són sí. tota una institució. Ja, Des de 87 tocant, imagina't. déu nhi Sí, són, que són 30, 30 anys. O, no, o, 97... 2007? 30, 30, 30 tacos. 30 anys, o sigui, aquests han de fer alguna no?, per celebrar això. déu nhi do déu de, moment, de moment han fet aquest doble treball amb videoclip i, i curt, que té molt bona pinta, perquè fora micro ho dèiem, que, que amb, molt, amb, molt, amb molt bons materials i, i molt currat. Déu-n'hi-do, déu nhi Isma. Seguim amb més música combativa, això no és seguim el pim-pam-pum, Ara és el torn del Ricky. Queden un parell de temes per sí. cap. Sí. Anem replant molt I, al clau. Almenys per part meva s'han acabat les tonteries. <sighs> Bé, em, bé. Per, em perdó, vull dir, sense desmereixer <laughs> a ningú ni res ni res. Eh? falta, la, falta la motoserra, tio. <laughs> sí, seria l'equivalent a la motoserra. Ha sigut un, eh, vamos a llevarnos bien o que iban a haber ondonades de hostias. Bueno, bueno. És una banda que va ser l'últim tema de la setmana passada, el face-to-face -face aquells que ens van marcar, Isma. Ben xulo nou cançonaques i em vaig acabar amb aquestes Troika, una banda sí? madrilenya que tenen només aquest homònim, és Troika, la seva primera maqueta. Primer, un altre homònim, eh? Primer homònim, o no, segon, segon. Segon, diria. Segon, almenys per la meva part. I, i, i, i, i el tema que he triat es diu Etiquetes, que bueno, és un grup de dones, no? i justament parlen de que no volen que les classifiquin com acabo de fer jo ara, de dir, un grup de dones, no? Eres, un, són un grup de punk. Això és. Un grup de punk format per dones, però que bueno, la cançó es diu Etiquetes i parla d'això que estava dient i me callo perquè elles ho fan molt millor. Xitxa de la bona. A ah, saco. déu nhi això dedicada al pollastre. Clar que sí. S'han acabat. Minut i 22 segons. <laughs> S'han acabat les tonteries, no? Com deies? Sí, molt ben dit, a més, el que diuen... Eh... Clar que sí, una reivindicació totalment adequada, no? No es pot dir ni, més, ni més alt ni més clar. <laughs> Només es pot dir amb, amb punk. <laughs> boníssima, boníssima la proposta. El Tecles estem encara flipant de, del que ha tirat però, però no és la darrera, encara ens queden uns temes, encara estem reblant molt el clau, estem molt, molt esverades. El Manolo ara és aquell moment del Manolo, que s'hauria sí, d'encendre sí, alguna llum, sabem, o hauria d'haver-hi alguna mena de cunya, que és quan el Manolo ah, surt desbocat. Anava a dir què faràs després d'aquesta, però clar... Vull dir, Farà el bèstia. M'arrisco, És que has introduït la, Farà el la temàtica, eh? Sí, eh? Ja... Jo crec que sí. Sí, mira, us porto un grup de punt hardcore des de Barna, suena el punto Débil y us porto una versión de los RIP de, de la cançó Caos del álbum Aprendiendo a Morir. Grande. Ha finalizado nuestra emisión. No olviden apagar sus receptores. Gracias. Mare meva, tio. Despeine total, estem Despeine aquí. total, sí, se m'havia oblidat dir-ho. Ens hem posat a ritme de ventilador, clar que sí. <laughs> Uah. Sí, hem d'anar per feina. Sí, no? si abans els ciments de Can Capa Blanca tremolaven, ara sí, s'ha vingut avall. Foten uns brincos que... S'ha vingut avall, Can Capa. <laughs> Estem a la planta baixa. <laughs> hem baixat al, al bar. Espectacular. Brutal, brutal de necessitat. Penya millor, no ara? Clar Com es sí, el, el sí. punto débil. El punto débil des de Barna. De sí. débil no en té res aquest no. punto, eh, Manolo? No, no, no, Quin puntàs. Quin puntàs. Espectacular la proposta del Manolo. Sabem que la seva cinquena bala sempre acostuma a ser espaterrant, però avui ens ha deixat totalment esturades. Déu bueno, ara tu... Difícil que continuïs amb una despentinada així. No, jo no despentino, no, però, però, però, però ja veureu, sí, també també sí? veureu que no, sí? no desmereixerà, ja veureu. És, són les, los violets o violets, depèn del com li vulguem dir. Les Aquest, violets. Violets, no? Violets. Doncs pues, les Violets, aquest trio de punk rock grunge de Barcelona, format al 2011 per la Glory, la Momo i el Pablo.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 Ens hem ficat, no ens hem ficat d'acord, però ens hem ficat d'acord. En Eh? concursió, a la cinquena ronda no passem de l'1 i mig. 1.25, <laughs> la més llarga d'aquesta ronda que hem fet. Perquè, Mare perquè Molt està bé. bé. està bé. Anem arribant al final, ens anem esbarant, ens anem accelerant i déu nhi El Manolo ha tirat un tema que s'ha vingut tot això a baix i les violes també ho han deixat ta- també per eh, tot eh, molt bé, molt bé. Eh? No era despentin... Bueno, si no entens l'anglès era despentinada, perquè no t'enteres de res. No, a mi mola, a mi em mola molt, em mola molt tot, eh? però el, el baix aquell que li foten, la veritat és que va, sí. va que se l'espera. I aquest, sí, sí. aquest regust de punky yankee, sí. Sí. que pel sí, que li sí, agrada... Sí. Però ben fet. Clar, ben fet. Tiro fijo també li diríem, clar que sí. Ben guapa, celebrem que us hagi agradat, aquí ens ha encantat. Les Violets, eh, seguim amb més música combativa, arribant al final, molt bones barades. Ara vas tu, Riqui, darrere, va darrere bala, no? Darrere bala. Darrere bala. Jo m'acomiado amb això. Són... És una banda que es diu Up, Upraise, o sigui, so, a, Upraise amb dos P's, Upraise. És una, són una penya de Kibarna, han fet una demo, que de fet crec que la van publicar fa 3 dies, el dia 19, Hòstia. el, aquest di, dilluns passat. acabadeta de sortir del forn. Acabat de sortir del forn. Yeah. I si la, memo, la meva memòria no em traiciona, que moltes vegades em traiciona perquè jo vinc així molt feliç i <laughs> dic les coses i a vegades però si no em fallen la memòria, diria que les veus d'això ho van gravar els germans Escribano Martínez, el, ah, el sí, sí. M Studios de ai, ai. Cerdanyola, que no paren. No paren. Hòstia, sí, les Violets, em sembla que el disc de les sí, Violets també, sí, també Solen... certament. Brutal certament aquesta penya, els tinc agregats al Facebook i tot el que van Van tirant produir, xitxa de la bona, sí, sí. Col·laboren i això, jo ho escolto i tiro fijo tot, eh? Sí, sí, sí. Ho fan bé, ho fan molt bé. Són aquests a, a Price, des de Barcelona, el tema que he triat es diu Again. Només en tenen dos, de fet, el, és una demo que està, tenen un bandcamp, podeu trobar per descarga gratuïta. Brutal, també és una és punk hardcore d'aquest que es poses per acomiadar-te a gust del tipus. <laughs> per deixar-ho per tot l'ual, clar que sí, té clars. Fom-li tu, nyenot! Què? Opa! Què, què? Molt bé. Bé, no? Com deies, un, un hardcore per acomiadar-te Agustí Renin. Sí. <laughs> Xitxa de la bona. Sonava que tronava, clar que sí, des dels estudis EM. Una mica més llarga que, la del, que les de la ronda passada, uns 20 segons més llarga, però bueno. bé, bé. No, no, tampoc <laughs> tampoc s'ha dilatat massa en el temps. També per seguir-los, eh? aquests apreis... Ben guapa. Genials. Ben guapa. Uh... <laughs> acomiadarem el programa. Acomiadarem el programa. ja s'acaba. Mm, sí, acomiadarem oh. amb un oh. parell de... Sí, sí, sí, això, això em venia a mi al cap que sí. acomiadarem el programa i... <laughs> No, no, abans sense dir que la setmana vinent tenim un programa especialíssim sí. al Parasol de, de, del Can Capa. Aquí al, al carrer, eh, al Pim Pam Pum, començarem amb un concert dels companys eh, Sigelpa, i tot apunta que, ganes. a que ho patarem bastant aquell dia. Primer cany d'etapa, Sabadell amb ganes de, de terrasseta, de frescor, de bon rotllo i el Sigelpa que sabem que, que vindran a donar-ho tot. Sí. sí, la veritat és que tenim moltes, moltes ganes de que arribi dimecres que ve ja us ho explicarem des d'aquí del Pim Pam Pum. Acabem, com diem, amb un parell de temes. Eh, em sembla que el primer el tires tu, Manolo. Doncs sí, mira, jo acabaré dient també que, bueno, donant una mica tot el nostre suport des del Pim Pam Pum a, a Ràdio Bronca, que fa uns dies va treure un, un comunicat de que, de que fan un, un, un peron, després sí. d'un munt d'anys, una ràdio lliure referent a, sí. a, a Barcelona, com Ràdio Pica o Ràdio Contrabanda, eh, que, bueno, que fan un parón perquè estan així com una mica de, pues, de baixón i així, com per reestructurar tota l'assemblea del projecte i tal, i des d'aquí tot el nostre recolzament a, a Ràdio Bronca. Que no caiguin, si plau, que... que no caiguin, no, que... No. Mare meva. Sí, no, no és fàcil de vegades fer aguantar temps i això. No Aguantar no el tirón de tants anys i eh, anys no allí sense fallar. Bueno, amb BFM... Què els hem d'explicar? Sí, Estem no, no, aquí en quadre en una ràdio lliure de fa ja uns quants anys que va tenir una, una assemblea important però que ara mateix no funciona i que estem desitjoses de que vingui algú i vulgui fer un programa del que li surti d'allà. Sí. Però bueno, tenim els materials i tenim els recursos, només falten les ganes, clar que sí. I tant, doncs jo m'acomiadaré eh, amb els Arrest, un grup de punk coi des de Barcelona, en català, amb el tema La Poli Bastarda, eh, un homònim del seu àlbum La Poli Bastarda. Que yeah. et sona estrena eh, aquí, diu que... Jo diria que sí. Bé, és que no em sonen pas. I jo segurament canviaré el registre perquè tota eh, no, espera no, no, té un final. Tu portes aquí un sí. tema sí, eh? jo porto... bueno, que te l'has guardat pel final. Sí, Cançó de sí, l'estiu. Sí. L'espera ja veureu que ha valgut la pena. Són aquests, els Media Players, aquest grup de DJs de Barberà del Vallès format el 2008. Són la festa, són una canya. Veieu I... el videoclip, família, sisplau? Sí, sí, sí, val moltíssim la pena. És un festimbolo. bolo. Van començar dient-se Azucarillo Kings i ho van fer el, el 2010 va ser quan van passar a tenir el nom actual de, de, de Media Players. Van començar el 2008 i són la, la Esti, el Carditos, la Rosana, l'Albert i el Gonzalo. Són uns cracs en lo seu, són la festa, com dèiem. És un, és un tema que és el primer tema de creació pròpia, és una penya que han punxat a, arreu i que ho fan de lujo, però que de temes propis no en tenien ni un. I han dit, podem amb tot i amb això també, han tret un tema de creació pròpia i sense dubte és una de les cançons de l'estiu d'extret de, del videoclip oficial, com, com deien els companys, aquest 2017, ah, fa molt poquet que ha sortit també del forn, és aquest Confetti Beach, té mazarranga no per la vena per acabar el pim-pam-pum. Confetti Beach, sí. representa molt... Uh... Però Beach escrit uh, amb asteriscos... Al, sí, són dos asteriscos perquè... Bueno, perdonen per per ser ambigus, no? De sí. beach, de platja i l'altre. Exactament, exactament. Confetti beach, cadascú que pensi el que vulgui. <laughs> Bueno, doncs eh, amb els Media Players ens acomiadem. Quina manera d'acabar. Impressionant, impressionant. Ja veureu... Quines ganes de tornar a escoltar, aquesta cançó. La vaig escoltar l'altre dia a casa i, i, i tinc moltes ganes de tornar-hi. Jo ja tinc ganes d'escoltar el programa que, sens dubte, a mi em sembla que ha quedat ben, ben parit. Fins aquí aquesta edició 243, ens trobarem amb el Sigelpa i el Parasol el proper dimecres. Com sempre diem, família, ens trobem. A la xarxa. I pels carrers. Salut i revolta!